Unit 3 Saying Goodbye การกล่าวคำลา Goodbye ลาก่อน Bye ลาก่อน See you later แล้วพบกันทีหลัง See you tomorrow พบกันพรุ่งนี้ See you on Friday พบกันวันศุกร์ See you at church on Sunday พบกันที่โบสถ์วันอาทิตย์ See you later alligator แล้วพบกันวันหลัง So long แล้วไว้พบกันวันหลัง Good night ราตรีสวัสดิ์ Have a good day ขอให้เป็นวันที่ดี Have a good evening ขอให้เป็นช่วงเย็นที่ดี Have a good night ขอให้เป็นคืนที่ดี Have a nice weekend ขอให้เป็นวันสุดสัปดาห์ที่ดี Have a wonderful vacation ขอให้เป็นวันหยุดที่ดี Have fun ขอให้สนุกนะ Good luck โชคดีนะ Thanks you too ขอบใจเธอก็เช่นกัน It's getting late and I really hate to say goodbye มันเริ่มดึกแล้ว และฉันก็ไม่ชอบที่จะต้องกล่าวลา I've got to get going ฉันต้องไปแล้วล่ะ I've got to jet ฉันต้องไปแล้วล่ะ I have to leave now ฉันต้องไปแล้วตอนนี้ It was nice seeing you again มันดีเหลือเกินที่ได้พบคุณอีกครั้ง It was nice talking to you. ดีจังที่ได้พูดคุยกับคุณอีกครั้ง Say hi to Alex. บอกสวัสดีกับอเล็กซ์ให้ด้วยนะ I'm going to miss you. ผมจะคิดถึงคุณครับ